Karolin Philips, garapen kontseiluko presidenta. Erran eh, ostiral untan, itxasuko sanoki gela, bete, bete dela, e, eh, biltzak nagusiakari. E, uste dut ez dela, sekulana hainbeste jende bildu biltzak nagusi batean, hemen Ipar Euskal Herriko garapen kontseiluan. Eh, seinale, ona izan behar da hori, Karolina biztan dena eta agia ba, gure, gure ametsa zen, gure bidea zen eta bai lortu dugu. Uh, azkenian, eta gainera berriztu dugu asko uh, eh, hirurugo eta amak uh, porzantaia uh, eh, bat dira beraz kide berriak. Bai hainitz egiten du, mena lan baten fruitua izan da ere, hori dugu Euskal Herriko Garapen Kontseilua transizio urte batean eh, galditu dela, eh, notre legearekin eh, aldatu behar izan baititu estatutuak, berriz egokitu behar izan du, Euskal Elkargoa ere sortu da, beraz, jende berria bila joan zirezte, forumen bidez bereziki, martxatu da. Bai, martxatu da, martxatu da, baina barakizu duala bi urte, Ez ginen, Barakizu, ez, ez ginakien, oso, fa, bidea oso zaila izan da, animaleko borroka uh, eh, egindugu, borroka bat, zori honez, ukan ditugu uh, bon, uh, gurekin, uh, ba, jean Azkenian, eta Martin Bizota, Martin Bizotak eh, oitiora du, beti brakizu eh, gizarte zibilen, eh, zibil, zibiliko uh, elkartetan parte hartzea, baterarikin, eta bon, susten, digu, baina askoa, bai. Iriskoazen elkartea desigitea, eh? prefetak errantzizuen, desegin behar zirezte. Ah, bai, bai, desegin eta gainera fa, presio handi bat ukanduta. Uh, eta eta bai, eta hasi zen, baina barakizu, jakin dugunean uh, EPCI helepa eukiko genukela, segidan hasi ziren uh, ba, presioa eman eranez, uh, ba, elkartirik Ez. Autetxiek berek eh, Euskal Elkargoan bozkatu zuten, baietz, garapen kontseiluak segitu behar zuela, hori esker ere behar bada uh, segitu izan duzu lanean, beraz, transizio urte horretan aldaketak egin behar izan dira ala ere. Bait ere, berakizu, e, eh, entzut, dut, nahi baduzu, uh, uh, diendek erraiten, uh, er, adibidez, helepa, bai, uh, ez da, uh, ez da kuriatuka, kuriaketa eta dena, baina nahi duzu berria da. Eta guk ere, garapen kontsiluan, ba, ari gara ba, gauzak egiten, baina berriak dira. Bara gizu, e, lehendekaria naiz duela horrein hiru orte, baina sikulan ez dut egin, holako zerbait, beraz dina berria da. Eh, eta ba, ari gara elgarrikin iruritzen zait. Uh, eh, Helepeko haute eta gurekin artean ba, planteatu besti zerbait, besti zerbait, eta egiazko eh, demokrazia. Nola, edo zer maneretan ukanen dituzue ahimanak eh, Euskal Elkargoarekin, nola eginen da azkenean eh, garapen kontseilua eta autetxin arteko ahiman hori? Ba, jarenik, jakin behar da, eh, Beraz, gure bi elkartetan aintzinetik uh, garapen kontsilua eta hautetxean kontsilua artean genituen uh, ba, harrimanak eta harriman asko. Beraz, jaranik, berakizu, nahi dut, ba, e-, errandizake hautetxen mugiko horren zenbakiak ditugu. Hori, diaranik oso importantea eta hori nahi du iran, ba beti bideak irekiak dira eta beti ari gara komunikatzen elgarrikin. Eta gero, ba, helepek uh, izarri du beraz talde bat eh, eta elgarrikin beraz sei uh, eh, hautetxi eta sei um, uh, garepen kontseluko kidiarikin elkartzen gira hilabetero beraz, uh, hitz egiteko, garapen kontseluari buruz, uh, gaiari buruz, eta, eta gure lana, uh, gure lana algarrikin egiten duguna. Ara behaz, lan taldeak badira, e, preseski, e, gaur biltzak nagusien, aurkeztu ituzie bitxosten, e, seila e, landu direnak, e, sozial arloari lotua bat, eta beste lugalde antolaketari begira, txosten hau ere laister irailean e, bai. Euskal Elkargoari aurkeztuko da. Bai, bai hori, e, baina pff, ezin dugu, barakizu, e, behar dugu segitu lana, ezin dugu, fa, ari gara berriztu gure garapen kontselua, baina ezin dugu hola hautsi Eh, lana egiten duguna. Uh, eh, baitere, berakizu, uh, eh, gauhuntan uh, ikusi dudanean hain besedi diende, pentsatunon behar ba gure lanaren modua aur, aldatu behar dela. Uh, zergatik. Zerren eta beti berakizu uh, badira komisiorak eta dena, baina ikusten dut plazera dutenak diendea elgarrekin ezatea eta pentsatzen dut behar ba elgarrikin behar dugu ikusi. Uh, behar ba, ez dakit, uh, uh, biltzar nagusian, uh, lau aldiz adibidez uh, urtean, eta han lan egiten dugu, hortan lan egiten dugu gure komisiorek. Iduritzen zaizu, hola, e, biltzak da bezala, ideia initz eh, ateratzen direla? Bai, ideia initz eta gainera, hola, diende etortzen dira eta ez dute, uh, eh, berakizu enfin, ez dute uh, denborarik bere, bizi, uh, egunero, egunoroko bizia, beste norbaitekin ikusi eta oso, ben, diver, oso diversioa da. Trukaketa erresten duaz genean. Hori da. Azteko, uh, eh, lugalde antolaketari buruzko txusten hortaz nahi nuen itzegin, ere, zenta atal importantak baditu, eh? eh Barnek alde, kostalde, uh, eh, desoreka, etxe bizitzen goztua handia, uh, kanpotiaren integrazioa, horiek tematika garrantzitsuak dira garapen kontsiluan landu nahi direnak. Bai, duela, diadenik, duela hiru hor, nahi dut landu uh, kanpotik heldu den harrera. Hori da, niretzako, ba, gaia usu importantea. Ezin dugu egan, uh, bai, paristarrak, etortzen dira, eta uf, ez dute ezer urartzen, bai, baina ez dute ezer urartzen, zerren eta guk ez dugu ez der esplikatu. Beraz, eh, behar dugu, nik pentsatzen, pentsatzen dut behar dugu eh, planteatu eh, proiektu bat. Nun, uh, dugun, ba zer, du, zer, diren gure baloreak, zer den importantea guretzako eta nola nahi dugun bizi amart, hortetan hogoi hortetan eta norekin. Eh, Preseski xifre bat ere agertu da egun, urte guziz hiru mila eh, jende heldu dira kanpotik edo bizizale gehiago bada iparalean. Bai, Bai, eta pentsatzen dut, eh, etorriko dira, eta, eta bai, hemen ongi da, eh? bizitzea. Horain, ogoetase orte, eh? eta bon, nire, nire atxia da, Euskoregian. Ez da dudarik. Uh, aipatzeko, beraz, bulegoko kide berriak ere uh, bozkatu dira egun. Hor ere, berri hainitz euneko irurgoita mar baino gehiago jende berriak dira? Bai, bai, jende berriak dira eta eta, eta, untsa da, behar da baitere, uh, eh, nahi bat berriztu. Eta plazer handi bat ukan dugu, ba hain beste amazte, bai etortaraztea eta oso enteresgarria. Egan dezagun, eh, emazteak nagusi izanen direla, euneko behoita mekakakotx? Bai. Zerbait, eh? Bai, bai, zerbait, bai, bina, adi, bai, baditugu bi, bi emazte, geio, uh, eh, gizona bezala, eh, bai, gure uh, zuzendaritza uh, orokorran. Voilà, bat hor ere, uh, gazteak eh, sartzea ere uste dut uh, importantea zela zuen Bai, bait ere, bai importantea, bo, entxaietu dugu, bo, ez, zoritxarrez, ez dira hain beste, uh, eh, fa, nahi genuke uh, beste gazteak itortaraztea, baina, voilà. Bo, ba, ondoko erronkak ordean, ustailaren ogoita iduan eh, bulegoa bozkatuko duzu edo eh, presidentea? Da, bai, presidentea eta bulegoa eta gero ba, irailan, beste biltzar da guxia, baina guri hautatxarekin. Hautagai izan zira eh, zure karguan segitzeko? Bai, biztan dena. Ongi da mil esker eta be, bideon beraz garapen kontseiluari. Mil esker zuri.